35 skirsnis. Šlikščiausias nusikaltimas pasaulyje. Tėvas Braunas lankėjo po paveikslų galeriją. Iš jo išraiškos galėjai spėti, kad atėjo čia ne paveikslų žiūrėti. Ir iš tikrųjų, šiuo metu jis nenorėjo žiūrėti į paveikslus, nors juos ir mėgo. Ne todėl, kad šituose ultramodernistiniuose tapybos darbuose būtų buvę kas nors nepadoru ar vulgaru. Karštą jo temperamentą gal būtų patenkinosios ir stabmeldiškos aistros, einant nuo eksponato prie eksponato, sutraukytų spiralių, apverstų kūgių ir suplotų cilindrų, kuriais futuristinis menas drąsino arba baugino žmoniją. Tikrųjų priežastis buvo ta, kad tėvas Braunas dairėsi jaunos damos, paskyrusios greičiausiai dėl savo simpatijų futurizmui ne visai tinkamą vietą pasimatyti. Jauna dama buvo jauna jo giminaitė, viena iš nedaugelio artimųjų. Ji vadinosi Elizabete Fein, sutrumpintai Betty, ir buvo jos sesers, ištekėjusios už kilmingo, galantiško, bet beveik nusigyvenusios skvairo duktiai. Kai skvairas galutinai nusigyveno ir numirė, tėvui Braunui dėl giminystės ryšių teko būti ir užtarėjų, ir ganytojų, ir globėjų, ir dėdė. Tačiau šiuo metu jis žvilgčiojo į grupelės, vaikštinėjančias galerijoje, niekur nepastebėdamas pažįstamų kaštoninių plaukų ir skaistaus giminaitės veido. Užtat jis matė keletą žmonių, kuriuos pažinojo, daug žmonių, kurių nepažinojo, tarp jų šiek tiek ir tokių, kuriuos vadovaudamasis tik pirmų įspūdžių, neįtin ir norėjo pažinti. Tarp nepažįstamų, bet jį dominančių žmonių įsiskyrė lieknas ir žvalus jaunuolis, labai dailiai apsirengęs ir panašus į užsienietį. Jo barzdelė buvo nusmailinta lyg praėjusių šimtmečių ispanų, o tamsus plaukai taip trumpai nukirpti jo, kad rodė tartum prigludusi juoda šlikiai. Tarp žmonių, kurios tėvas Braunas neįti norėjo pažinti, įsiskyrė valdingai atrodanti dama, akį rėžinčią ryškę suknelę ir su geltonais karčiais – per daug ilgais, kad pavadintum šukuosena, bet ir per daug palaidais, kad pavadintum kitaip. Jos veidas buvo stambus ir valingas, bliškaus ir nesveiko atspalvio. Kai jį įsmeigdavo į kanors akis, tai žmogus pasijūsdavo lyg basilisko žvilgsnio sukaustytas. Jį su savim vedžiojasi striukka buka virelė su vešle barzda ir kvadratiniu veidu, pailgais, mieguistai primerktais akių plyšiais – Jo veidas dar lyg ir ne visai pabudė švitėjo gerą širdiškumu, bet jautiškas prandas, žvelgintis iš nugaro, šiek tiek baugino. Tėvas Braunas įdėmiai nužvelgė damą, galvodamas, kad giminaitės prisiartinimas taptų maloniu kontrastu. Bet kažkodėl ir toliau žiūrėjo ją, kol galo pajuto, kad maloniu kontrastu taptų bet kokios mens prisiartinimas. Išgirdęs tarint savo pavardę, jis krūptelėjo lik staigi pažadintas, bet kartu ir nudžiugo. Atsisukęs išvydo dar vieną pažįstamą veidą. Tai buvo rūstokas, bet anaip tol nepriešiškas advokato Grenbio veidas. Jo žilų plaukų suruogas tūlas būtų palaikęs peruko pudra, nes jos visiškai nesiderino su jaunatviškai energingais judesiais. Jis buvo vienas iš tų sičio teisininkų, kurie laksto lyg mokinukai ir nei minutės ramiai nepasėdė savo kontoroje. Šitaip lakstyti prestižinėje paveikslų galerijoje jis negalėjo, bet aiškiai nenustygo vietoje ir šaudė žvilgsniais į visas pusės, dairydamasis kažkokio pažįstamų. Nežinojau, kad jūs naujojo meno mecenatas, šipsodamasis tarė tėvas Braunas. Nežinojau, kad ir jūs toksai, atsikirta advokatas, aš atėjau patikoti vieno žmogaus – Linkiu smagiai praleisti laiką, tarė dvasininkas. Mano tikslas irgi panašus. Pats pasakė, kad ruošiasi vykti į Europą, prunkštelė advokatas, ir pasiūlė susitikti šitoje ekscentriškoje vietoje. Kiek pamastęs jis ūmai tarė. Klausykite, aš žinau, kad jūs mokate laikyti paslaptį. Ar pažįstate serą Johną Masgreivą? Ne, atsakė dvasininkas, bet aš nelabai tikiu, kad jis paslaptis, nors pasakojama, kad jis slapstosi pilyje – Ar ne jis tas senelis, apie kuris klinda visokios pasakos, kaip jis gyvena bokšte su nuleidžiamais vartais ir pakelimu tiltu ir apskritai nenori išlipti iš ankstyvųjų viduramžių? Jis vienas iš jūsų klientų? Ne, paneigė Grendis. Pas mus atvyko jo sūnus, kapitonas Masgreivas. Jis siūlo gerą sanderį, bet aš jo nepažįstu štai kur esmi. Suprantama, visą tai Kaip sakiau, konfidencialu, bet aš jumis pasitikiu. Jis pritildė balsą ir nusėdė bičiulį į šauninę galeriją, pristatytą daiktų vadinamų meno kūriniais ir beveik be lankytojų. Jaunasis Malsgreivas, pasakojo jis, nori gauti iš mūsų didelę sumą nusenusio tėvo palikimo sąskaitą. Tas džentelmenas senokai peržengęs 70 ir anksčiau ir vėliau užmerks akis bet kas galėtų pasakyti, kas įvyks po to, kam atiteks jo pinigai, pilis su nuleidžiamomis grotomis vartuose ir visa kita. Ten stovi nuostabų senoviniai rūmai, jie ir šiandieną vertė dideliai sumos, bet nors keista, dėl jų nesurašytas testamentas. Ar galite suprasti mūsų padėtį? Problemos esmė, kaip sakė vienas Dikenso herojus, ar senasis džentelmenas palankiai nusiteikęs – Jeigu jis palankus savo sūnui, viskas nušvis jums kur kas palankesnė šviesa, tarė tėvas Braunas, dėje negaliu jums padėti. Niekada nebuvau susitikęs su seru Johnu Masgreivu ir manau, kad labai nedaug žmonių bus matęsi su juo pasaruoju metu. Savaime suprantama, jūs turite teisę ieškoti patikimos informacijos prieš skolindamas jaunajam džentelmenui pinigus. Ar jis ne iš tų, kuriems atimama paveldėjimo teisė, Tiesą sakant, man ne visai aišku, prisipažino advokatas. Jis visų mėgstamas puikus pašnekovas ir gerbiamas aukštuomenėje, tačiau praleidžia daug laiko užsienyje ir yra buvęs žurnalistu. Na, tarė tėvas Braunas, tai nenusikaltimas, bent jau ne visada. Niekai atsakė Granbis, juk suprantate, kad turiu omenyje. Jis tartum akmuo, paritintas į pakalnį ir žurnalistas ir prakalbą sako, ir aktorius, ir dar vėl nežino kas, privalau įsiaiškinti, su kuriuo iš jų teks bendrauti. O štai ir jis. Ir advokatas nekantriai žvalgėsis po tuščią salę, staiga apsisuko ir bėgte nubėgo į gretimą, kurioje būriavosi daugiau žmonių. Jis skubėjo prie stotingo, dailiai apsirengusio jaunuolio trumpais plaukais ir užsienietiškai pakirpta barzdelę. Abu nuėjo šnekučiuodamiesi ir kelias akimirkas tėvas Brauna žiūrėjo jiems įkandin, primerkęs trumparegės akis, bet greitai jį sutrikdė audringai įsiveržusi, net gaunanti kvapo giminaitį. Stebindama dėdė, bet tei nusivedė jį atgal į tuščią salę ir pasodino ant suolo stūksančio į salą grindų jūroje. Turiu jums kai ką pasakyti, tarė jį. Tai taip absurdiška, kad niekas kitas to nesupras. Jūs stebinate mane, tarė tėvas Braunas, ar tai tas reikalas, apie kurį man buvo užsiminusi jūsų motina? Sužadėtuvės ir taip toliau, bet tikiuosi viskas klostosi sklandžiai. Vadinasi, jūs jau žinote, tarė jį, kad ji nori sužadėti mane su kapitonu Masgreivu. Ne, šito nežinojau, prisipažino tėvas Braunas, bet kapitonas Masgreivas aukštuomenės pažyba. O mes visiškai skurdžiai tarė jį, tad būtų neteisinga sakyti, jog tai nieko nereiškia. Ar norite už jo tiekėti, paklausė tėvas Braunas, nužvelgdamas ją primerktomis akimis. Nuleidusi akis jį negarsiai atsakė, maniau, kad noriu, bent jau manau, kad taip maniau, bet ką tik dabar patyriau šoką. Nagi, papasakokite, kas atsitiko. Aš girdėjau jį juokiantis, tarė jį. Tai puikus bruožas žmogui mėgstančiam pobauvius. Jūs manęs nesupratote, tarė mergina, šitaip nesijuokiama pobuviuose. Štai kur esmė, pobuviuose šitaip nesijuokiama. Akimirką patėlėjusi jį tvirtai pasakė. Aš atėjau čia gana anksti ir pamačiau jį sėdintį vienui vieną vidury šitos galerijos su moderniais paveikslais. Salė buvo tuščia. Kapitonas nenujauti, kad aš ar kas nors kitas yra netoliese, sėdėjo vienui vienas ir juokėsi. Na tai nenuostabu, tarė tėvas Braunas. Aš nesu dailės kritikas, bet šitų paveikslų bendras įspūdis, ak ir vėl jūs nesupratote, pertraukė ji, imdama pykti, čia nieko bendro. Jis nė nežiūrėjo į paveikslus, spoksojo į lubas, tačiau akis atrodė nukreiptos į vidų ir juokėsi taip, kad man kraujas gyslose stingo. Dvasininkas pakilo ir ėmė vaikščioti po salę, susidėjęs už nugaros rankas. Neturėtumėte daryti skubotų sprendimų, kai kyla tokios problemos, pradėjo jis. Vyrai būna dviejų rūšių, bet mums vargiai be pavyks pasikalbėti apie jį, nes štai ir jis pats. Kapitonas Masgreivas parčiai įžengė į salę ir šipsodamasis apsižvalgė. Grenbisėje iš paskos jo veidas buvo atlėgęs ir patenkintas. Turiu atsiprašyti dėl viso to, ką pasakiau apie kapitoną, tarė jis netrukus dvasininkui, abiem einant dorų link. Jis labai nuovoko žmogus iš pusės žodžio suprato mano abejonės. Pats pasiūlė, kodėl man nenuvykus į šiaurį pasimatyti su senuku tėvu. Tada iš paties senojo džentelmeno lūpų išgirščiau, kaip jis ketina tvarkyti palikimą teisingiau nei nesugalvosi. Jis taip labai norėtų išspręsti tą reikalą, kad pasisiūlė savo automobiliu nuvežti mane į Masgreiv Mosą. Šitaip vadinasi pilis. Jei jis toks paslaugus, manau, kad mudu galėtume keliauti drauge. Na, kad ir ryt rytą. Jiems besišnekant, tarpduryje pasirodė Betty ir kapitonas. Pora atrodė lyg įrėminta. Emocingesniam žiūrovui – Jį galėjo patikti kur kas labiau nei kūgiai ir cilindrai. Neminint kitų privalumų, abu buvo dailiai nuaugę. Advokatas buvo be konstatuojęs šį faktą, bet paveikslas sumai pasikeitė. Kapitonas Džeimsas Masgreivas žvilgtelėjo į centrinę salę, šypsančios ir triumfuojančios jo akis į kažką įsmigo ir jis akimirksniu pasikeitė nuo galvos iki kojų. Tėvas Braunas atsigrėžė tartum užsilinkus nuojauto šešėliui ir išvydo rūstų beveik pamelinavusi valdingosios damos veidą, gaubiamą geltonų liūto karčių. Kaip visada įstovėjo kiek pakompusi lik bulius, nuleidęs ragus. Išbliškusio, paburkusio jos veido išaiška buvo tokia despotiška ir hipnotizuojanti, kad ji vos bematė greta stovinti žmogutė su ilga barzda. Masgreivas žengė į salės vidurį, prie jos lyg dailėje aprengta prisukama vaškinė figūra. Tarė jai keli žodžius, kurių nebuvo galima išgirsti. Ji neatsakė, tačiau abu nusigrėžė ir palengva nuėjo ilgą galeriją, tarsi kažką aptardami, o opkūnų žmogutis, jaučių kaklu ir ilgą barzdą turseno iš paskos, groteskiškas piktasis gnomas paverstas pažu. Apsaugok aukščiausiasis, sumarmėjo tėvas Braunas susiraukęs. Jaučiuosi laimingas, kad ji ne mano širdies dama. Niūriai pasišaipė Grendis. Bet koks flirtas su ja galėtų baigtis tragiškai, ar ne? Nemanau, kad jis flirtuoja su ja, tarė tėvas Braunas. Jam tariant tuo žodžius, aptariamųjų grupelė apsisuko, priejusi priešingą sieną ir įsiskirsti. Kapitonas Masgreivas sieksniniai žingsniais atskubėjo prie jų – Paklausykite, šūktelėjo jis visai natūraliu balsu, nors jiems ir pasirodė, kad jo veidas spalva pakitusi. Misteri Granby, aš labai apgailestauju, bet matyt negalėsiu rytoj važiuoti su jumis į šiaurę. Savaime aišku, automobilis jūsų kaip ir tarėmės. Prašau pasinaudoti, man jo tuo tarpu nereikės, aš, aš turiu kelioms dienoms pasilikti Londone. Gal jūs ketinate pasiimti ir savo bičiulį? Mano bičiulis tėvas Braunas buvo beprabylas advokatas. Jei kapitonas Masgreivas tikrai toks malonus, auriai įsiterpė tėvas Braunas, norėčiau paaiškinti, kad aš tam tikru aspektu dalyvauju misterio Grenbio darbe, tad mano užduotis gerokai palengvėtų, jei galėčiau važiuoti drauge. Šitaip susikloščius įvykiams rytojaus dieną labai elegantiškas automobilis vairuojamas nemažiau elegantiško šoferio nurūko į šiaurę per Jorko tyrlaukius su neįprastais keleiviais, dvasininku panašių į juodą ryšulį ir advokatu įpratusiu visur lakstytis savo kojomis, nesinaudojant kieno nors ratais. Jie maloniai atsipūtė viename iš didžiųjų West Ridingo slėnių, papietavo ir pernakvojo patogiame viešbutyje, o anksti rytą leidosi Nortumbrijos pakrantin, kol pasiekė smėlio kopas ir vešles pajūrio pievas. Kažkur ten dunksojo sena Škotijos pasienio pilis, unikalus ir nuo pasaulio atsiskyręs praėjusių karų paminklas – Galų galiai jie privažiavo ją keliuku palei ilgą jūros liežuvį, giliai įsiterpusi į sausumą ir susiaurėjantį iki nedidelio kanalo, užsibaigiančio griuvių aplinkui pilį. Pilis atrodė kaip tikra pilis, stačiakampė iš visų pusių aptverta. Šitokių pilių pagal vienodą projektą Normanai pristatė nuo Galilėjos iki Grampiano kalnų – Ji iš tiesų turėjo nuleidžiamomis grotomis uždarmus vartus ir pakeliamą tiltą. Jiems šitą labai realistiškai priminė įvykis su vėlinės atvykimą. Per aukštą širščią žolės ir usnynus jie prasibrovė iki griovė kranto. Palei atvykelių kojas telkšojo juodas kaspinas, išmargintas nukritusių lapų ir prižėlusių maurų, tarytum dramblio iltis, inkrustuota auksu. Visai čia pat už jardo ar dviejų Anapus juodo kaspino stuksojo taip pat apžėlės priešingas krantas ir masyvus akmeniniai pavartiais kontrforsai. Bet šie atkampi tvirtovį matyt buvo taip retai lankoma, kad nenustikstančiam grenbiui šūktelijus neriškios figūros, sušmežavusios už grotomis užtvertų vartų, net nevaliojo nuleisti didžiulio surudijusio tiltų. Jis muktelėjo, bet pusiaukelėje užkliuvo ir liko stirksoti grėsmingai pasviręs. Nekantrusis grembis trakalėjo ant kranto galop, nebetverdama šūktelėjo kelionės draugui. Negaliu pakęsti šito murgdymosi purve, tikrai bus paprašiau peršokus. Pratęs nesiskaityti su kliūrimis, jis lengvai peršoko į kitą krantą, tik šiek tiek suklupo nutūpdamas. Tėvo Brauno Trumputės kojos netiko šuoliams, tačiau jo būdas labiau už daugelio kitų tiko pukštelėti į drumzliną vandenį. Kelionės draugo vikrai sugrieptas, jis įsmuko ne itin giliai. Jau tempiamas aukštyn žalius slidžių krantu, jis įsispyriai, palenkęs galvą, įsistebeilijo vieną vietą žulėtame šlaite – Ar tik tai nesusižavėjote botaniką, suirzo Grenbis. Po jūsų bandymo pasinerti į kerinčias gelmes, nebeturime laiko ieškoti retų augalų sausumoje. Paskubėkime nors purvini, bet turime prisistatyti baronetui. Įėjus į pilies kiemą, juos gana mandagiai pasitiko pagyvenęs dvariškis, vienintelis žmogus, kiek galėjai matyti – Sužinojęs atvykimo tikslą nuvedė į ilgą ažuolo panelės išmuštą salę su senovišku ornamentu grotuotais langais. Ant tamsių sienų poromis skabėjo įvairių šimtmečių ginklai, o aklini 14 amžiaus riterio šarvai stovėjo it sargyboje prie milžiniško židinio. Kitoje salėje, taipogi ilgoje, pro praveras duris buvo matyti eilės tamsių šeimininių portretų – Jaučiuosi lik patekęs neįgyvenamą būstą, o į romaną, tari teisininkas. Man nei galva netėjo, kad vis dar pasitaiko tokių senienų. Taip, taip, senasis džentelmenas iš tikro nuosekliai puoselėja savo istorinius pomėgius, pritarė dvasininkas. Ir šitie daiktai ne imitacijos. Jos nukalė ne nemokšos, įsivaizduojantys, kad visi viduramžių žmonės gyveno tuo pačiu metu. Riterio šarvai kartais – sudurstomi iš pripuolamų gabalų, bet šitie šarvai dengė vieną vyrą ir dengė nuo galvos iki kojų. Žinote, juk tai pati paskutinė turnyrinių šarvų atmaina. Man regis, jie pati paskutinė šeimininko atmaina, jei jau šitai burptelėjo grenbis. Verčia mus laukti vėl nežino kiek laiko. Nusiteikite, kad šitoje vietoje viskas vyksta kur kas lėčiau, tarė tėvas Braunas. Mano manimu, jis elgėsi labai tauriai, sutikdamas kalbėti su mumis, juk esame du svetimi žmonės atsibeldę klausinėti pačių intimiausių dalykų. Ir iš tikrųjų, kai pasirodė pilė šeimininkas, jie neturėjo pagrindo skūstis prieimimu. Abu išsik pajuto, kokios natūralios jo kilmės bei manierų tradicijos – be pastangų palaikančios įgimtą taurumą šitame barbariškame užkampyje po tokių ilgų kaimiško gyvenimo bei vienatvės metų. Netrūdė, kad baronetta būtų nustebinęs ar sutrikdęs retų svečių apsilankimas. Nors svečiams atrodė, kad per pastarąjį ketvirtį amžiaus čia nebuvo įžengusi svetimo žmogaus koja, baronetas elgėsi tarsi ką tik išledėjęs hercogienė. Jis nei susidrovėjo, nei suirzo, kai jie išdėstė itin subtilę savo atvykimo priežastį. Šiek tiek pagalvojęs, jis matyt nusprendė, jog dabartinėmis sąlygomis jų smalsumas pateisintas. Senasis džentelmenas buvo liesas, energingos išvaizdos, juodais antakiais ir ilgus makru. Stropiai sugarbiniuoti plaukai be abejonės buvo perrukas, tačiau baronetas turėjo saiko jausmą, tad dėvėjo derantį savo amžiui žilą. Į klausimą, kuris jums šiuo metu rūpi, tarė jis, atsakysiu labai paprastai. Niekiek nedvėjodamas ketinu palikti visą savo turtą sūnui, kaip mano tėvas paliko savo turtą man. Ir niekas, sakau tai, gerai apmastęs, niekas nepaskatins manęs pasielgti kitaip. Nuolankiai dėkoju, kad painformavote mus, atsakė advokatas. Jūsų kilnumo padrasintas norėčiau pasakyti, kad tai pareiškite labai kategoriškai. Man mintis nebuvo atėjusi, kad jūsų sūnus savo elgesių galėtų sukelti jums abejonių, ar tebėra vertas tokio pasitikėjimo. Ir vis dėlto jis, kaip tik taip šaltai konstatavo seras Džonas Masgreivas, jis galėtų. Ir nedėra to nutilėti. Malonėkite paėti su manimi į gretimą salę. Jis nusivedė svečius į gretimą salę, kurion jie buvo spėję dirstelėti ir auriai staptelėjo prie ruščių laiko patamsintų portretų rykiuotės. Štai seras Rodžeris Masgreivas, prabilo jis, rodydamas į prakaulaus veido vyriškį su juodu perku. Barbariškais Viljamo oraniečio laikais jis buvo vienas niekingiausių apgavikų ir nenaudėlių, išdavė du karalius ir tikriausiai nužudė abi žmonas. O štai jų tėvas seras Robertas, be galo padarus senas rojalistas. O štai jo sunus Džeimsas, vienas tauriausių nuversto Jokūbo antrojo šalininkų, kankinys ir vienas pirmųjų, mėginęs padėti bažnyčiai bei vargšams. Ar šitai reiškia, kad Masgreivo dinastija, jų galybė, garbė, įtaka persiduodavo iš vieno gero žmogaus kitam geram žmogui per blogo žmogaus intervalą – Edvardas I gerai valdė Angliją. Edvardas III tiesiog pašlovino Angliją. Tačiau tarp pirmausios šlovės ir trečiosios buvo Edvardo antrojo gėda ir silpna protystė, pataikavimas Greifstounui ir pabėgimas nuo Briuso. Patikėkite, misterį Grenby, Kilmingos giminės didybė ir istorija yra šis tas daugiau negu tie atsitiktiniai individai, kurie jas pratęsia, net jeigu jie nebūtų jų verti. Iš tėvo sūnui pereidavo mūsų palikimas, iš tėvo sūnui te pereina ir toliau. Galite būti tikri, džentelmenai, galite užtikrinti ir mano sūnų, kad nepaliksiu savo pinigų paklydusių kačių prieglaudai. Masgreivas privalo palikti jos masgreivui, kol žemė sukasi. Taip susimastė tėvas Braunas, suprantu, kad turite galvoje. Mums bus be galo malonu, tarė advokatas, perduoti jūsų sūnui tokią nuostabę garantiją. Galite perduoti garantiją, rūšiai tarė šeimininkas, bet kuriuo atveju jis gali būti tikras, kad gaus pilį, titulą, žemės ir pinigus. Su viena maža ir visiškai privataus pobūdžio sąlyga. Kol aš gyvas, nenoriu jo nei matyti, nei girdėti. Jokiomis aplinkybėmis – Advokato išraiška liko tokia pat pagarbi, tik dabar ją atmiešė apsulbimas. Dėl dievo meilės, sulemeno jis. Aš esu džentelmenas, tarė Masgreivas, taip pat didžiulio palikimo globėjas. O mano sūnus padarė tokį baisų dalyką, kad nustojo buvęs ne tik, nedryščiau sakyti, džentelmenu, bet netgi žmogumi. Tai pats šlikščiausias nusikaltimas pasaulyje. Ar pamenate, ką pasakė Daglas, kai jo svečias Marmionas ištiesia ranką. Taip, atsakė tėvas Braunas, mano pilis priklauso karaliui nuo kuoro iki pamatinio akmens, pacitavo Masgreivas, bet daglų ranka priklauso tik daglui. Jis apsisuko ir nuvedė gerokai apstulbusius svečius į pirmąją salę. Manau, sutiksite pailsėti, tarė jis tuo pačiu lygiu balsu. Jeigu turite kokių nors keblumų dėl kelionės, man būtų malonu pasiūlyti praleisti naktį pilyje. Dėkojame, seredžionai, kimiai tarė dvasininkas, manau, kad mes vyksime. To jau pat įsakysiu nuleisti tiltą, pasakė šeimininkas. Po kelių akimirkų per pilį nuaidėjo didžiulio beviltiškai pasenusio įtaiso, girždėjimas tarytum būtų ėmęs malti malūnas. Kad ir kaip surudėjęs, šį kartą jis nusileido sėkmingai ir neilgai trukus svečiai vėl stovėjo ant apžėlusio kranto už griovio. Grenbijų mainų purtė drebulys. Po šimt velnių suriko jis, tai ką padarė jo sūnus. Tėvas Braunas tylėjo, bet kai jie vėl susėdo į automobilį ir nuvažiavo į netolimą kaimą, vadinamą Greistaunsu, ir apsistojo pailsėti septynių žvaigždžių viešbutyje, advokatas lyg ir nustebo sužinojęs, kad vasininkas nebeketina keliauti toliau. Kitaip sakant, jis buvo apsisprendęs dar pabūti čia – Aš negaliu šitaip išvykti, rimtai tarė jis. Tegu automobilis savo važiuoja ir jūs visai suprantama juo grįšite namo. Į jūsų klausimą atsakyta, jis gana paprastas. Ar jūsų firma gali skolinti pinigus, atsižvelgdama į jaunojo masgreivimo perspektyvas? O mano klausimas, ar jis tinka būti betės vyrų? lieka neatsakytas. Privalau pabandyti įsiaiškinti, ar jis tikrai yra padaręs kažką siaubinga, ar tai seno bepročio hallucinacijos. Bet jeigu norite ką nors sužinoti apie jį, kodėl jums nepasekusio, paprieštaravo advokatas, kodėl panorote trintis šitame užkampyje, kuris nežinia ar bet važiuoja? Kas iš to, kad aš jį seksiu, atsakė klausimui klausimą dvasininkas – Kokia prasmė Bondo gatvėje prieiti prie elegantiško jaunuolio ir paklausti, atleiskite, bet visi kalba, kad jūs padarėte tokį baisų nusikaltimą, jog nesate vertas vadinti žmogumi. Jei jis taip žemai puolės, kad nusikalto, tai bus taip pat žemai puolės, kad išsigintų. Mes net nesužinosime, koks tai nusikaltimas. Ne, tik tai vienas žmogus tą žino ir gali įsitarti, jei pratrūks jo kelmingasis ekscentriškumas. Bandysiu pasisukinėti apie jį. Ir iš tikrųjų tėvas Braunas sukinėjusi apie ekscentriškąjį baronetą ir netgi ne vieną kartą susitiko jį, Abu buvo nepaprastai mandagus. Man baronetas, nepaisydamas metų naštos, tryško energiją ir mėgo vaikštinėti, todėl dažnai galėjo jį sutikti nakti žingsniuojantį kaime arba takeliais per laukus. Rytojus dieną po jų apsilankimo, tėvas Braunas eidamas iš viešbučio į grįstą turgavietę, išvydo tamsiai ir aurė vyriškę figūrą žingsniuojančią pašto link. Jis buvo apsirengęs juodai, bet santūriai – Skaičiai šviečiant saulutė, jo veidas atrodė dar patrauklesnis, su pasidabruotais plaukais, tamsiais antakiais ir ilgus makru, jis buvo kiek panašus į Henry Irvingą ar kurį kitą žymo aktorių. Nepaisant žilų plaukų, jo poviza, kaip ir veidas dvelkė jėga, net ir savo lasdą jis nešėsi greičiau kaip veizdą, o ne kaip įnagi pasirėmimui – Jis pasisveikino su dvasininku ir taip pat tiesmukai, kaip ir vakar, prabilo apie tai, kas juos tada nustebino. Jeigu jūs tebe domina mano sūnus, tarė jis šalto it ledas balsu, tarsi kalbėtų net ne apie giminę, jums nedaug šansų jį pamatyti. Jis jau išvyko iš šalies. Tarp mūsų šnekant būtų teisingiau pasakius, pabėgo iš šalies. Štai kaip ištarė tėvas Braunas, nenuleisdamas dėmesingų akių. Kažkokie nepažįstami žmonės pavardė grunoja jau įgryso mums klausinėdami, kaip jį surasti, tarė seras Džonas. Jau ketinau telegrafuoti jiems, jog mano žiniomis jis apsistojęs Rygoje. Net ir tai yra man nemalonu. Vakar atėjau į paštą, bet pavėlavau penkias minutės. Ar ketinate čia dar pabūti, norėčiau pakviesti dar kartą aplankyti mane. Kai dvasininkas perpasakojo advokatui trumpą pokalbį su senuoju masgreivu, kaimo gatvėje, šis ir susidomėjo ir sunerimo. Kodėl kapitonas pabėgo? Klausė jis. Ir kas tie žmonės, kurie jį persekioja, kas per vieni tie grunovai? Visų pirma, aš nežinau, tarė tėvas Braunas, gal iškilo aikštin tą mistiškoji jo nuodėmį. Antra, spėju, kad tie žmonės jį šantažuoja. Trečia, kai ką aš vis dėlto žinau, toji atstumiančios išvaizdos nutukusi moteris geltonais plaukais Madame Grunov, o tas nupiepė žmogelis tinka būti jos vyru. Rytojus dieną tėvas Braunas įėjo pailsėjęs ir numetė į juodą ryšulį be panašų skeitį, kaip piligrimas nutrenkė kampą lasdą. Atrūdė nusiminęs, jam ne kartą buvo šitaip atsitikę, tyriant nusikaltimus. Depresija sukeldavo ne nesėkmį, o tyrimo pasisekimas. Aš sukreistas, prislėgtas prisipažino jis, juk privalėjau susivokti. Privalėjau susivokti iš karto, kai tik tai įėjau į salę ir pamačiau, kas ten stovi. Kas ten stovi? Nekantriai paklausė Grenbis, kai pamačiau, kad stovi tik tai vieni riterio šarvai. Advokatas tik įsispoksojo į jį, o bičiulis patilėjęs kalbėjo toliau. Prieš keletą dienų jau ketinau papasakoti savo seseriečiai, jog yra dvi rūšį žmonių, kurie gali juoktis vieni –